Kontua ez da berria. Europako gizartetan individualismoa oso edatua da eta erabakiak baita edabida hondien jabetza ere aberatzenen eskudira. Oiek ez dituzte pairatzen etxe bizitza arazorik, ez energia prekaritaterik, ez bazterketa sozialik, ez arrazakeriarik. Testu inguru honetan ez da ritzeko kontakizun nagusiak gure askatasun individualen ingurukoak izaitia eta askatasun individual horietan kontsumoak tokian diadu Horren ondorioz, askatasun individualoien kontrako mehatxuek, sama simboliko asko zaundiagoa dute gure bizi kolektiboaren kontrako mehatxuek baino. Total, Exxon, Shell kompainiak aspaldi bazakiten, dura berroi urte baino gehiotik, beren jarduerek klima kaltetuko zutela. Eta informazio hori eskutatu zuten. Zein gutitan entzun dugun horri buruz edabidaundietan. Aberatxenek ere zerga iesa ongi antolatua dute. Offshore Leaks, Lux Leaks, Swiss Leaks, Panama Papers, Paradise Papers, Comex Files, Mauritius Leaks, Dubai Uncovered, Pandora Papers, Swiss Secrets, zenbat eun miliar lapurtu diote ondasun komunari. Kontakizunak bertzelakoak izanik, gure biziraupen kolektiboa litzaiteke erdigunean. Gizartearen zutabe nagusiak zaintza eta elkarlaguntza balira, gure harreta kolektibuari eta interdependentziari begira litzateke. Gainontzeko guzia kolektiboaren menpekoa baita, eta kolektiboaren osasuna, pertsona eta elementu bakoitzaren osasunaren araberakoa baita ere. Hala izanik, ez genuke jabetza pribatua sakralizatuko, elkartasuna sakrifikatuz bere elementu haulenak babesten ez dituen gizarte bat, ez da berez gizarte bat baizik eta bazka piramide bat, piramide hortako mailabakoitzak azpian duen mailari baliabideak kentzen dizkiolarik, beko maila bera bilakatu arte. Horregatik ere behar diogo arreta globalari itzulia eman, eta baliabideak zinez sautzen dituztenei begira izarri hots aberatsenei. Bihar maiatzaren lehenean garbi erran behar dugu aberatsak zergapetu eta ideia hori maiatzaren lehenatagerorako ere atxiki. Honekin uzten zaituztet eta hemendik bihaste arte.